bihotz berri bat jaio da, taupada berri bat entzut da, santutxuko osoan. Largo eta mazazpi irratetik, bertan egon gara, Carmelo ikastolan. Hau da, aurkitu duguna. This is the Radio Esker, y, y buen día y muchísimas gracias por la, por la invitación. Y seis ideas, celebrando muchísimo pues que estéis hoy reunidos eh, en una primera metáfora, ¿no? que son los, los vacíos que deja esta crisis, y no solo esta crisis, sino también los vacíos del modelo democrático eh, que tenemos. La recuperación de, espacios eh, seguramente está muy directamente vinculada a lo que más ha deteriorado, lo que más ha pulverizado esta crisis, que es el vínculo social comunitario, y la falta de espacios de encuentro, de reconstrucción de los vínculos vecinales, de los vínculos comunes y, comunitarios eh, y de espacios colectivos. Y eso no es nada nuevo tampoco. Eh, la, intrahistoria y la raíz y el alma del movimiento vecinal, del movimiento popular, del movimiento cooperativo que se basa precisamente eh, en, en ese punto fundamental que es la construcción de espacios eh, comunes. No es solo el qué el espacio, que hemos pues, ido construyendo escuelas y hospitales, sino también el cómo. Y esos espacios eh, se han construido en base a, una 4PA, si queréis decirlo así, que es eh, asamblea, autonomía eh, y, auto, autogestión. Espacios que al menos en, la, en experiencia catalana en los últimos 20 años se han convertido en auténticos espacios de, de autodefensa democrática, de autodefensa del bien común, del patrimonio eh, público, de construir unos barrios mucho más eh, solidarios, eh, construidos en red, con unos nuevos parámetros, de pues una, escuela, auténtica escuela de aprendizaje de, libertad y de democracia. Hay otro elemento que, seguro que bueno, pues lo tenéis clarísimo, porque si estáis reunidos un sábado por la mañana en un espacio vacío, por algo será que es el, que es el espejismo eh, y esa ilusión eh, ficticia que, el sistema, por decirlo así, ha construido de la, democracia. Nos quieren consumidores en el supermercado, nos quieren espectadores ante el plasma de la televisión y nos quieren electores cada cuatro años. Y eso es una, versión muy reducida, muy simplista y muy elitista eh, de cómo conciben algunos eh, la democracia. Por contra, eh, otros espacios y movimientos sociales y populares apelan a una ciudadanía activa, dinámica, crítica e implicada contra esa cultura delegativa y contemplativa. Y también se podría decir en otra metáfora que en estos tiempos de crisis y de cómo se gestiona esta crisis neoliberal, lo que ellos destrozan por arriba, hay que reconstruirlo, hay que reconstruirlo por, eh, por abajo. Nosotros siempre somos, eh, estamos muy abonados a la tesis de que el único espacio realmente disponible para, para cambiar eh, nuestras sociedades y nuestros barrios es la vida, es la vida cotidiana y, y la buena noticia no es que eh, tengamos planteamientos de futuro de que haya, alternativas o hay que construirlas, sino que ya existen en nuestros espacios, eh, en el municipalismo, en los barrios, en las comarcas, que es donde realmente empieza, empieza todo. Muchísima gente en los países catalanes ha decidido prescindir de la banca convencional directamente vinculada al ciclo financiero eh, inmobiliario que hizo implosionar la burbuja, la burbuja financiera y nos hemos pasado a la, a la banca ética, social y cooperativa. Muchísima gente ha decidido también prescindir ya eh, pues de la estafa energética y de y en esa máxima de ni en nuestro nombre ni nuestro dinero, y con nuestro dinero pues prescindir de Endesa o de Ibertrola y nos hemos pasado a una cooperativa como son Energía, que es una cooperativa eh, de base local con principios eh, de energía renovable eh, y ecológica. Hace mucho tiempo que muchos vecinos en los barrios de Barcelona, en Barcelona 350 experiencias cooperativas han prescindido de ir a Mercadona o a las grandes eh, superficies que también, entre otras muchos efectos perversos también arruinan a, nuestros basaguitarras, al, al, medio, al medio rural y por tanto consumimos a través eh, pues de cooperativas de barrio que, que, refuerzan y recuperan el vínculo eh, campo-ciudad y nosotros, por una cuestión de crisis, no vamos a las grandes catedrales del consumo cultural, seguramente porque la oferta no es que no es, ¿no? Esa oferta de un ocio orientado pues, al consumo compulsivo y a la banalidad, seguramente pues, no, nos interesa, pero también porque no tenemos dinero para pagar eh, eh, la mercantilización de la cultura y, por tanto, más que ir a las grandes catedrales del consumo cultural eh, nos sentimos más libres en las parroquias de barrio. Aquí hay experiencias, por ejemplo, como, como el Ateneo Popular de Nuevo Barrios, que es una planta asfáltica ocupada en el 78 que hoy es uno de los puntales de referencia de la cultura abierta, popular, eh, de, base eh, y autogestionada. Y hace tiempo también que nos cambiamos esas preguntas, porque el único territorio o el único espacio mm, realmente disponible y que realmente podemos liderar son nuestras vidas cotidianas, eso que cada día demostramos si otro mundo es posible o no. También es verdad que hace tiempo cambiamos las preguntas y ahora nos preguntamos eh, aquella pregunta de finales de, los 90 o de principios de 2000 que decía si otro mundo era posible, simplemente nos preguntamos cómo es posible este tan injusto, tan absurdo y tan, y tan desigual. Y lo mejor que le ha pasado es lo que se llama está tan, ¿no? tan el proceso catalán en los últimos 20 años, seguramente eh, es esa realidad de barrio, esa realidad a, pie, a pie de calle, que ha abierto más espacios eh, autogestionados, eh, se le llaman Ateneos, se le llaman Casalves, espacios que han recuperado esos espacios vacíos de la especulación que dejó la crisis. Hoy, es una experiencia la más interesante, segura, seguramente, eso explicará yo que es experiencia de Campanyo en el barrio, en el barrio de Sanz, que además no solo es experiencia sino la red. Eh, ¿Cómo se llega a esa experiencia de recuperar un espacio eh, eh, vacío, además patrimonio fabril, histórico, cultural, por tanto importante, sino el trabajo previo que se había hecho en ese barrio? Hoy SANS tiene más de 100 cooperativas y hay sociales, vecinales y comunitarias que lo que nos permiten es defendernos de los abusos habituales del poder, pero también de construir otro tipo de relaciones sociales y económicas basadas en la solidaridad en el apoyo mutuo y en la reciprocidad entre, entre, entre iguales. Eh, y más o menos esa es la, reflexión que, que, desde el sur de Europa han castigado por la crisis. Pues bueno, pues eh, con toda humildad y poquito a poquito se ha ido construyendo en los últimos 20 eh, años en el área metropolitana urbana de Barcelona, pero también en el resto, en el resto de municipios y comarcas nos querían solos, nos encontrarán en común y también hay que, hay que romper esa lógica individualizada prácticamente de un modelo de participación política monitorizado y teledirigido que es de ventanilla única. ¿no? O sea, nos podemos dirigir al ayuntamiento a quejarnos, pero quieren romper cualquier vínculo eh, colectivo, cualquier reflexión. Eh, que, trasciende esa lógica radicalizada del individualismo y del egoísmo y nos convierte otra vez pues, en, vecinos, eh, en compañeros, en amigos tal vez, pero sobre todo en ciudadanos, porque al final eh, ciudadanos, si nos vamos un poquito lejos a la Revolución Francesa, es eso, es, eh, exigir, exigir derechos y deberes, por decirlo así, y considerarse libres y no sometidos a ningún poder económico en el ciclo reciente, desgraciadamente, pues el, plan que tienen para todas y todos nosotros en el sur de Europa es hacernos eh, la vida eh, bastante, bastante peor. Esa dinámica también es una lógica de cohabitación también, porque la democracia eh, la quieren reducir a, lo mínimo y es hacer cohabitable las prácticas de democracia directa con las de democracia participada, participativa, y, hacerlo a través de, de nunca más un país sin todas nosotros y, nosotros y, también con, la, con ese lema que decimos que, pues, que es barrio a barrio donde nace y se construye el otro, el otro país. Eh, el otro país. Pues, por lo tanto también tiene algo de desobedecer eh, las órdenes del poder y ese sistema, pues bueno, bastante mediocre de participación eh, política. También es lo que más temen, eh, que, la ciudadanía, eh, que los más castigados por la crisis se organicen y la recuperación de espacios eh, abandonados, eh, su reutilización para fines eh, sociales y, vecinales, hablan el, lenguaje del futuro que tendría que venir. Pero bueno, como no hay más lucha por el futuro que el estricto presente, pues os deseamos muchísimo acierto en lo que discutáis hoy, eh, que consolidéis ese proyecto y que recuperéis los espacios donde, reconocernos los unos eh, a los otros y seguir construyendo comunidades eh, en libertad y con justicia social. Barrio a barrio y espacio recuperado a espacio recuperado hasta recuperarlo todo. Menteur comme un dentiste, bien comme il faut. Brideur comme chiffon, un plus grossier. Très tôt je voulais pas bosser, et comme Pinocchio, mais sans la fée. J'ai méchamment menti, et ça l'a fait. J'ai menti comme on tous, sans que l'on me pousse. J'en ai fait des coups en douce. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. Voilà, voilà. Je parlais aux mouettes, même en argot. J'étais Walter Hugo, le poète. Très tôt, j'ai voulu comme les grands faire le cowboy avec des balles à blanc. Ramasser beaucoup d'oseilles et blancs À 10 ans, j'étais dur à cuire. Hein. Je voulais passer mon permis de conduire hein. à l'instructeur de l'auto-école. J'ai dit signes, je veux une bagnole. Tu me crois, tu vaux pas un centime. Je le jure, voilà la radime. Je le jure, voilà la radime. me disait ne fais pas l'inculte Dis bonjour quand tu croises un adulte Et moi t'es tu comme deux chameaux Qui se disputent pour un verre d'eau Il a fallu que je fasse le beau Et va savoir pourquoi sous le préau C'est l'adulte que t'es son chapeau à 10 ans j'étais farouche, il aurait fallu me coudre la bouche. Je garoffe, c'est pour la rime, je le jure sur la tête de cime, je le jure sur la tête de cime. Voilà, voilà Regardez comment. Quand je sortais de chez moi le matin, je faisais croire à tous les copains que pour me marave, ils étaient vains. À 10 ans, j'étais en colère, on voyait plus les bulletins scolaires. mineurs j'avais davantage majeur d'avoir mis à la main de le facteur. Tu me crois, tu vaux pas un CFA, je le jure sur la tête de moi, je le jure sur la tête de moi. Yo, 2013 B&B and Patrol Destroyers up in this motherfucking bitch. Trying to get real wild, wild California through sky, coast to coast, most to most to most. To <laughs> most. but get up and fight that storm and sun. Never thought I'd have that much to say, but seven treasures always makes for no parlay, huh? Obstacles are right, but you're incorrect. You try to blow up my rhymes, but I intercept your local focus, but my web's always been worldwide, huh? Try to judge me out, but I'm already inside you. Scary, scary, crack to the whiplash, stomping, romping, smack to the split slash cruising, bruising, back with the grit, now daring, glaring, black hit, shit smack, killer, Cali, coastal, crushing, commas, napalm, boasted, blushing, potion, pushing, posting, rushing, milking, filthy, so I'm busting. Karmelo ikastolaren patioaren ertzetan lorazainak ikusi ditugu landatu eta landatu. Haietariko bat da Jurgi. Ba, bueno, landak eta txiki bat ingo dugu aziena, ilarra jarriko ditugu, eta gero, bueno, ba, patioko paretan dagoen parterre hortan, ba, zigeran eskarola, e, baba batzuk eta tipula jarriko dugu. Eta bueno, erabiliko dugu permakulturako teknika bat, kartoia jarriko dugu lurran gainean, ba, bertako bedar txarra komila tartean ba, esasteko, gero ingo duguna zulo bat eh, kartoian, gure landare sartuko bertan eh, lur e, on batekin, eta gero horren gainean ba, hemen pati inguruan aurkitutako ba, ostoak eta bar jarriko ditu gainean, ba, bueno, e, akoltsado ditzen zaion edo mulch ditzen zaion hori egiteko. Ba, humedadea mantentzeko, temperatura aldaketa handiak ba, du, amorti bat egiten du, eta bueno, hor dauen e, mikroorganismoa ba, mantentze ditu ba, lurzoru parteko goiko parte hortan, ez? Ba, dana desegiten. Eta azken fenean, ba, bueno, kartoi hori gehi aurkitutako ostoak deseiningo dira, eta bueno, nutriente bezala parterrera jongo dira. Igual oso flipatua da esatea, baina egiten ari zaretena ez da pizka bat e, e, Carmelo bizirik honetan egiten saiatzen ari direna, hau da bizia eman e, espazio eta lurrari. Hori da, bertako materialekin e, bizitza sortu egin dugu, ba, batez ere parterre txiki honetan, baina Carmelok ere ba, eskala handiago batean, ba, era ba, teknika berria, e, bere, berdinak ditzak, ezke hortako. Bada importantea, hiri gune batean, e, eta santutxu bezalako e, garai batean Europako auzorik dentsoena izan zen e, lurralde batean landareak ereitea? E, behar beharrezkoa dira. Ah, gauden garaia hauetan, edo nun eta edo nola landatu behar da. Edo zer, badauzka egu hemen parke asko, maila bedarrez josita eta ez dute zer produzitzen. Zer bai produzitu dezakete? Bai, edo zer gauza. Eta hortan gabiltza, permakulturaldetikan eta beste asoziazio betxuten laguntzakin ba, hori aurrera ematen. Eta zenbat eta zemento gehiago, orduan eta landare gehiago. Dagoen lekuan eta aldugun lekuan landatu, ezta? Bai, bai, bai, bai, denpora guztian. Eskerrik, asko, Jurgi, eta itzen dugu gunean zer. Zuei, mi ですよ。 Hemen jarratzen dugu, eguerdi honetan, Baskal aurretik, Carmelo Kastolako jolastokian, eta Jone Ferrandez daukagu hemen, e, eh, kanbaioren eh, proiektua saltzera etorri zaigu, baina orain beste galdera bat egingo dizugu. E, nola aurkitu duzu gaur Carmelo Kastola eta ze giro aurkitu duzu hemen? Ba, egi esan, e, giro, giro oso alaia, oso, oso ez dakit, e, festazalea, ume bat ikusten dira hemen, ez dakit, e, oso alaia, eta gaina gogotsua, gauzak egiteko nik uste eh, oinarri oso oso egokia. Agian eguraldiak ere laguntzen du? Bai, egi esan, e, ba hori, ez, patioa berreskuratu alizatea, ez, e, ba, espazioak e, beste erabilera batekin erabiltzeko edo e, gozagarria da era bat eta ta bueno, ba, frontoian sartuta egon beharrean, ba kanpoan egoteak ere asko laguntzen du. Santzen ba izan duzu e, esperientzia, e, espazioa, lekua, lurraldea eta kanpoa eta barrua. E, kanpotik hasiko da proiektu hau, e, patioa eta frontoia berreskuratuz, eh ze posibilitate ematen ditu kanpoak. Bueno, ba, nik uste dut kanpoarena garrantzitsu dela bereziki santutxu bezalako e, gune super poblatu batean, ez? Osa, azken baten pentsatu barregu hiriak etzirela pertsonen beharren arabera e, hainbeste pentsatu, baizik eta kapitalaren beharren arabera, ez? Eta orain, ba, bueno, e, kontzientzia bat berreskuratzea eta horrekin batera espazioi ere beste erabilera batzuk ematea, ez? Eta erabilera horiek izan daitezela ba, ba, pertsoneon e, beharren araberakoak, ez? Orduan, kanpoko espazioa espazioak eh, ematen duena da, bueno, ba, espazio bat izatea hori ez, hainbeste kale, hainbeste kotxeren artean, bueno, ba, gune babestu moduko bat, ez, baino gainera kalean izango litzatekena, ez, eta nik uste dut gaur egungo aurrek e, badutela eskubidea, ez, e, horrelako espazioetan gozatu eta eta askatasunez euren garapena egin ahal izateko. Nik uste dut bai frontoiak eta bai patioak berak e, izuarrezko aukerak ematen dizkiela e, santutxuko biztan lehi. Horkero eta ikerketa gehiago e, irakurtzen eta ikusten ari gara, esaten dutenak, gerota eta denpora gutxiago ematen dugula kalean, eta gero gehiago well. e, etxean, umei begira, gaztei begira, esain gaztei begira, horrek badu garrantzia, kalera bueltatzeak? Ba, bai, lurralde antolaketak izugarria du, eta azken batean e, etxean nahi gaituzte. Etxean nahi gaituzte, edo bestela supermerkatuetan, edo e, gainera adinak ere oso bereiztuta, ez? Bueno, ba, aurrak eskolan eta etxean, e, eta ba, zarrak, e, zarren egoitzetan, ez? Eta daude espazio horiek, e, ba, bueno, ez? Estankoak edo egin nahi dituzte, ba, gure arteko aliantza horiek, e, hau da, e, belaunaldi desorien ezberdinen arteko aliantza horiek egin ez ditzagun, ez? Eta azken baten, e, kapitalismoak e, ba, hori du helburu, ez? Kapitalaren metaketa eta jendarteak ezin du e, jendarte bizi bat izan edo konstiente bat eta elkartu bat, ez? Eta horren aurka egiten du. Nik uste dut espazio hau justu kapitalismo horren e, ba, aurka, aurka azken baten elkartasunean eta eta konbibentzia hortan e, oinarritzen direlako, ez? Beraz, espazio ireki horiek e, autogestionatuak eta eta libre horiek e, behar ditugu eta berreskuratu egin bar ditugu gure gure auzoetarako. Beraz, espazioa elkarlanerako, elkarrekin bizitzeko, elkarrekin sortzeko eta eraikitzeko horrelako zerbait eh, izan daiteke. Bai, nik uste dut eh, balore hoiek eh, berreskuratu egin bar ditugula, e, neoliberalismoak azken batean ekarri digun sistema balore sistema edo izango litzateke individualismoan oinarritutakoa eta guk hori hautsi egin bar dugu, Komunitatea hartu behar dugu ardatz, individua bertan, ez? Komunitatean bertan identitate hori e, ba, sortu eta eta elkar, elkar eh, trukatuz e, garatu behar du eta komunidade, komunidade horren bidez bakarrik lortu ahal izango dugu benetan bizitza ba, bueno, plenoak edo askeak egin ahal izatea. Eta komunitateak badauka zer ikusi komunarekin eh, edo aman komunarekin? inoski bai, e, espazioak e, berreskuratzea, espazioak e, auzoari ematea, e, baliabide komun hoien e, gestioa elkarbanatzea izango litzateke, ez? Eta espazioak diren bezala hainbat elementu izan dizakegu, ez? Askotan ba baliabide natural eta duen ura izan liteke, energia izan liteke, baina baita ere komunean ditugu hainbat kontu, ez? Eta jakintza adibidez ere horrela izango litzateke. Orduan, komunen gestioa, komunen kudeak eta hori komunitarioa izan beharko luke eta er korrelazionatu beharko luke bai merkatuarekin eta bai estatuarekin e, modu ba, bueno, e, elkarren errespetu hori e, oinarri hartuz. Zentzu horretan, herri ekimenetik eta oso ekimenetik hasi zen sortu zen e, ikastola proiektu bat eta erekin bat berreskuratzeak, hogeta bat garren mendeko koordinatuetan, e, iruditz, imaginatzen dut positibo ikusten duzula, baina nola ikusten duzu hasi erabetzela? Ba, egiesan oso oso positiboa eta oso interesgarria. Nik uste dut, historia hori berreskuratu behar dugula, hau da, Eh, auzoan e, auzolanean e, eraiki zuten ikastola hau e, elkartu ziren, ez, gurasoak, e, aurrak eta igual ba, ez hain aur ziren hainbat heldu eta behar behar bati eurek eman zioten erantzuna, ez? Nik uste dut historia hori oso oso oso aberasgarria dela, fisikoki lan egin egin zuten, baina baita ere komunitatea bera ere ehundu zuten, ez? E, elkarrekiko harreman hoien bide, bidez, ez? Historia hori berreskuratu behar dugu, nondi gato zen jakiteko ez, eta aurrera begira ere, elementu positibo hartzeko, ez? Kasu honetan eh, adibidez auzolanarena, ez? Eta e, azken batean ekonomia sozial eraldatzaile bat eta zitzaiten ari gara ze behar e, konkretu batzueri, ez? Komunidadearen bidez erantzuten e, saiatu ziren, ez? Eta ordun kapitalaren logika beharrean, bueno, elkartasunaren e, logika edo kooperazioaren logika erabili zutelako. Gaur egun e, logika horiek berreskuratu egin beharko historia hori berreskuratu eta aurrera begira e, hartu eta garatu. Are gehiago ze aukerak e, izugarriak ematen ditu e, espazio honek. Badugu beharrik berrazmatzeko berrasmatzeko e, gure praktikak, gure hiztegiak, gure espazioak. Bai, nik uste dut, e, bueno, bizitza militantea edo borrokak edo ez dakit edo eraikuntza sozialak e, berrasmatze konstante bat direla, ez? Eta orain irtsigara gara puntu batera, bueno, ba, krisi ekonomikoak e, ba, eragin zigun xok hortatik e, ateratzen ari hori ote garen, ez? Eta e, konturatzen ari gara, ba, bueno, ba, ba, laro gehi, laro gehi tamargarren sinistarazi nahi ziguten hori, hau da, alternatibarik ez dela, sinistarazi hortan, ez? Ba, aurrea hartzen ari garela, eta pixkanaka pixkanaka konturatzen ari galera, alternatibak egon badaudela, gertatzen dena da, gure esku dagoela alternatiba horiek e, gauzatzea. Orduan, nik uste dut, badaola e, momentu egokia dela, berrasmatze hortan, eta, bueno, bazuk esan dezun bezala, ba, iztegi berriak, eta igual ideia berriak ere e, ba, bueno, sortzeko, ez? Eskerrik asko benenetan eta itza izango dugu egunean zer. Bale, ba zuei eskerrik asko. Agur. Technology crash beautiful. Bartzelonatik bakarrik ez, Iruñerritik ere etorri zaizkigu, eredu eder askoak. Haietaraiko baten berri, jazar esperientziaren berri, eman digo usua donblasek. Baskal aurrean gaude, jarraitzen dugu, Carmelo ikastolako patio berreskuratu, berrasmatu honetan, eta usua nonbaz daukagu gurekin, eta, bueno, e, ikaragarrizko proiektua aurkeztu dugu, jazar proiektua, iruñerretik eh, datorrena, Baina agian ez dizu jasarri buruz eh, galdetuko oraindik. Zer aurkitu duzu gaurre eh, Carmelo ikastola honetan? Lehenengo impresiorik edo? Ba bai, azeko ba, ilusioa, ilusio pila, ez? E, gainera justo etortzen ginenean, ba hori, leno hemen komentatu dugu, guztian aurrean komentatu dudan bezala, ba aintzinean eta ira, hemen, e, bueno, hau ikastola hau jaso zuten, o eraiki zuten gurasoekin egin dugu topo, eta haiek, e, ba hori, nola kontatzen ziguten, ez? En plan, eske guk hau e, antolatu, guk genuen eta hau gurea da, ez? Eta sentsazio hori eta ilusio hori eta pasio hori ez da inune ez? Pasioa importantea da, onelako proiektu bati eh, ekiterako orduan, zuek ja irugarren urtean zaudete, e, pasio, pasio zein zenuten, zuek lehen pausua? Pasio nahita ezkoa da, osea, beharrezkoa da, ez, esan genezake. Guk ere horrela alkartu ginen, osea, pasioak geneukalako, bakoitzak bere proiektu, bere historia, bere mobida zeukan bere buruan, baina elkarren artean ikusten genuen, ba, guztion artean, e, pixkanaka, pixkanaka, zeo zer potentea sortu genezakeela, ez, bakoitzak bere aldetik etxean edo, edo bere beste loka txiki batzuetan, ba, bai, egin dezakezu zure gauzak eta baina guztien arteko sinergiak eta komunitate hori sortzea eta guztian artean horrelako e, e, proiektu potente bat eraikitzea ba, oso ez dakit e, ba, handiz eta posa pos, pos, pos handia ematen du ez? E, bigarren ez entzuten dizut sinergia hitza e, nola, nola, nola funtzionatzen du horrek e, interes ezberdinak, pasio ezberdinak e, lehentasun ezberdinak dituzten eragile eta pertsonek elkar e, topo egiten dutenean zer gertatzen da Ba, hor gertatzen dira da mm, ez dakit nola esan genizake, bat txispak, ez, sortzen dira. Osa, alde batetik, ba, igual, teknikak eta badakizkitenak edo, zeo zerri buruz, e, e erakutsi dezaketenak, ez? Eta bestalde, ba, ikasteko gogo izugarriekin gaudenok, ez? Eta elkarren artean sortzen diren, e, ba, erlazioak oso oso interesgarriak dira, ze guztien ikusten duzu, ba, zuk etzenekien zeo ikasi dezakezula, iaia ia, e, esfortzuri gabe, eta alder, alderantziz, ez? Zuk ikusten duzu, ba, igual, zuk dakizun hori ere, beste pertsona bati interesgarri edo iruditzen za, e, irudi dizaiokela. Eta horretaz gain, zer gertatzen da, ba, e, osea, bueno, iruditzen zaidana superimportantea da fleksibil, izatea, ez? Osea, e, azkenean, estereotipoak eta horrelakoak alde batera uztea, eta e, itxuragatik ez e, pertsona bat ez, e, ez esatea, ba, hau tipoa, ba, honekin ez dute zer jakinei, ze hau izango da ez dakit, e, moderno bat, edo hipster bat, edo gaztetxero bat, ez dakit, ez? Ba, keba, keba, keba, guzi, estereotipo guzti horiek alde batera utzi eta pertsonan eh, sartu eta elkarren artean ezagutu eta ze gauzak ikasi ditzazkezun bata bestearen aldetik, ez? Agian badauka zer ikusia inteligentzia, inteligentziak izatearekin, ez? ez? edo ezagutza konpartitu bat, elkarren gandik ikasi, horre lehen eh, zuritzaldean ere aipatzen zenuen, ez da? Banatu, ikas, ikasiz eta ikasiz banatu, ez da? Hori da, open source, ez? Momentu hontan, ba, gu ere sozialki open source izan gaitezke, ez? Nola, osea, gure getotik atera gaitezken, gure estereotipo horretatik atera gaitezken, inteligentzia ba, bueno, mm, ba, ez dakit, mm, ba, bai, inteligenteak izatea, ba, hori, aldo horretatik, ez, ikusteko, ba, en plan, ez zaitu estontu izan, eta aprobetsatu, kainotzeko jendeak ere zuri eman diezazuken hori, ez? Hori besteik ez, bai. Orduan, zure aholkua, eh, ez dakit, badaukagu eh, joera agian ezberdinarekiko mesfidati izateko, edo desero sentitzen gara, ezberdina gure arten ezberdina bagara, zuk alderantzizko aholkua emango zanuke, ezberdina interesatzen zaigu? Inter, bai, ezberdina interesatzen zaigu eta berdina ere interesatzen zaigu. Osea, neri pertsonak interesatzen zaizkit, interesatzen zaizkit. Eta pertsonaiek zer eh, aportatu diezak edan, eta nik zertan lagundu diezaiak edan, ez? Eta sormen aldetik eta kreatibitate aldetik hori oso garrantzitsua da, ez? Zu hor estankatuta ez geratzeko, ez? beti behar ditugu ideiak alde batetik bestetik eta ez dakizu beste modu batetik nola ikusten diren gauzak eta horrek zer ekarte dezakezun zuri. Enten, ostras, ba, alde hortatik ez duen, ez duke inoiz e, pentsatuko, ez, haber, ba, ba, noa ber alde honetatik ikustera nola egin dezaketan hau. Jo, eta batean ikusten zara, oza, ba, ez, e, zara zu, gauza, ez dakit, zikaragarriak egiten, oza, bai. E, pertsona bate baino gehiago, aipatu digu, e, bueno, ba, jazar eredugarria dela eta benetan inspiratzaile izan dela erakutsi diguzuen Eh, bideoa, azaldu zuen irurteko e, eh, ibilbidea. Ez dakite, e, eh, iruñatik mezuren bat, e, bilbo, bilbo alderako, zerbait, zerbait esateko, animo mezuren bat, e, aholkuren bat, zerbait? Ba, aholkurik ezin dut nik eman, oza, nik egia da, e, jazarreko ateak irekia daude, jendeak ez baldin badu ezagutzen edo ezagutu nahi baldin badu, ba, bertan topatu gaitezke, oza, jazar.org jorri aldean bertan agertzen da elbidea eta guzti, eta bertan daude dauden proiektu guztiak erakutsiko ditugu. Eta nire, bueno, ez aholkoa ez, nire mezua da, ba hori, animo eta, eta egin daitezkela gauza nahi dut. E, mm, ez dakit, asma izazkegun gauza guztiak posible direla. Baina elkarrekin, naman komunean, ez dakit, bate bakarrik izintu gauzak egin. Ezkarrik asko zua, itzen, dugu egunean zer, eta mi esker. Bale, bazuei.